أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Draga braćo i cijenjene sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je neizmjerna hvala uzvišnom Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju ovoga i budućeg svijeta, vladaru dana sudnjega. Neka je Allaho blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, uzorite ashabi i na sve one koji ih dobro uslijede do sudnjega dana. Velika blagodat koju Allah daje čovjeku na ovom svijetu jeste njegovo potomstvo. Djeca koja su u isto vrijeme i odgovornost i obaveza. Jer uzvišeni Allah kaže Ja vi ladina amenu Ovi koji vjerujete, ku fusekum, čuvajte sebe, wa ehlikum nara i porodicu svoju od džehennemske vatre. Važnost našeg odnosa prema uh, uređenje našeg odnosa prema porodici je dakle od velikog značaja jer e, potomstvo je to koje preuzima obaveze i odgovornosti od svojih e, roditelja, od svojih prethodnika i naravno kroz e, potomstvo, kroz taj dio bi trebalo da se e, stalno provlači ona nit e, pozitivnog i izgrađeno lijepog odnosa prema Allahu Đelešanuhu, prema ljudima koji nas okružuju i prema nama samima. Poslanik sallallahu alejhi ve nas podučava da kroz primjer pastira shvatimo našu odgovornost i obavezu. Pa kaže kullukum ra'in, svi ste vi pastiri, wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi i svi ste vi odgovorni za svoje stado. Muž je unutar kuće najodgovorniji i posebno je e, obaveza njegova da se brine o materijalnom zbrinjavanju porodice i da naravno obezbijedi uvjete u kojima će se djeca moći lijepo odgajati i obrazovati. E, majka je e, pastirica u kući svoga muža i ona je posebno odgovorna za čast i imetak e, muža, dakle i porodice, ali isto tako majka je ta koja posebno ima odgovornost u odgoju svoje djece, svojih potomaka, jer Arapi imaju izreku el ummu medrese majka je škola. Majka je ta koja e, najviše vremena e, provodi sa svojom djecom, koja razumije i shvata e, njihove i strepnje i strahove i nade i želje. Majka je ta koja bi trebala da kroz svoje pozitivno životno iskustvo i kroz naravno znanje koje ima da usmjerava svoju djecu putem koji je za njih pozitivan i predstavlja put uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. E, ono što je e, značajno da napomenemo jeste da e, nažalost ima puno majki koje misle da je samo njihova biološka uloga ili funkcija da rode djecu, da je to njihova obaveza i ta se obaveza time završava i onda prepuštaju svoju djecu nenama i dedama ili prepuštaju ih tetama u vrtićima ili u najgoroj soluciji ulici da ih odgaja i onda nažalost dobijamo generacije pune e, devijantnog ponašanja tako da danas e, većina kriminalaca ili zločinaca e, potiču iz neurednih porodica iz ambijenta koji nije bio sređen i pozitivan. Samo malo posmatrajmo svijet koji nas okružuje i e, one koje mi znamo, e, kakav su imali ambijent u kući gdje su se rodili i kako su odrastali, kako su se ponašali u osnovnoj, srednjoj školi i kako je na kraju e, njihov život na ovom svijetu, šta je sve to rezultiralo, dakle ako ne postoji sve ono što je pozitivno. Jedan vrlo interesantan je primjer koji nam može poslužiti vrlo jasno kako bi se trebali mi obhoditi i odnositi prema svojoj djeci kada jedan otac dolazi Omeru radijallahu anhu da se požali na svog sina i kaže sin me nikako ne sluša, naredi mu da bude dakle poslušniji, pokorniji, bude bolji. Međutim, kada sin dolazi, Omer, Omer radijallahu anhu kao mudar vladar, e, nije želio da sudi samo na osnovu izjave jedne strane, nego uvijek treba, i to je pravilo koje bismo i mi trebali uvijek da poštujemo u svom životu, da nikada ne donosimo sud o nečemu ako čujemo samo s jedne strane. Da neko priča i kaže, vala ovaj nije dobar, i mi odmah kažemo on nije dobar. A da nismo e, pružili priliku i šansu da i druga strana kaže svoje argumente. Omer radijelahu anhu je želio da sasluša i svoga sina i sin pita, kaže, je li moj babo ima obaveze prema meni. Kaže njemu Omer radijallahu anhu, da, e, prije svega tvoj babo ima obavezu da e, izabere hajirli odgojenu e, i moralnu ženu, da kada te je dobio sa takvom ženom, da ti nadjene lijepo ime, koje će dakle biti sa lijepim značenjem, i treće što je bio dužan otac prema tebi jeste da ti da lijep E, odgoj, da te odgoji e, u islamu, da te poduči i navikne e, da izvršavaš i stekneš lijepe osobine i da izvršavaš i činiš dobra djela, a da te upozori na ono što je negativno. I onda sin kaže, moj otac prema meni nije ništa od toga uradio. Dakle, niti je izabrao majku mi kako treba, dakle žena njegova je da Bog sačuva, dakle osoba koja ne, ne, ne posjeduje sve ove pozitivne osobine. Drugo, nije mi dao lijepo ime, kad je kazao dakle, kako se zove, niti me je odgojio. Dakle, na taj način e, otac nije zaslužio e, poštovanje e, svog djeteta, jer vrlo je značajno da zapamtimo da u životu imamo prije prava obaveze. Mnogi danas traže svoja prava a niko ili vrlo malo ko spominje svoje obaveze. Da li smo prije svega mi e, izvršili ono što smo bili dužni i obavezni jedni prema drugima, da bismo onda tražili svoja prava. Jer u kući u kojoj muž izvršava svoje obaveze, žena se ne mora boriti za svoja prava jer će ih dobiti. Ili u kući u kojoj žena izvršava svoje obaveze prema mužu, on ne mora tražiti svoja prava. Ili e, ukoliko roditelji obave svoju obavezu prema djeci, djeca neće biti u potrebi da traže svoja prava i da se bore za zaštitu svojih prava. E, mi živimo u vrlo specifičnom vremenu kada mediji puno toga govore i što je najgore prenose puno negativnih e, informacija i ako nemamo filter i ne znamo to selektivno gledati, e, mi ćemo primijetiti da ima puno djece koja danas kao na zapadu e, traže svoja prava, imamo onda i udruženja i ambasade za zaštitu dječjih prava i tako dalje. Međutim, e, jadna su ta prava ili te porodice u kojima treba policija reagovati da bi dijete dobilo svoje pravo. Dakle, prije svega je značajno da roditelj ima lijep odgoj jer Arapi kažu fahidu šej i laju atih. Onaj ko nešto nema, ne može ga ni dati. E, otac ili majka bez odgoja ne mogu odgajati. E, neobrazovana osoba ne može obrazovati. Dakle, vrlo je značajno da shvatimo i razumijemo da prije svega ukoliko želimo e, imati dobru i uspješnu generaciju i djece i omladine, ukoliko mislimo da možemo odgojiti dobro djecu, onda je vrlo značajno da prije svega mi e, u vremenu sada u kome živimo e, odgajamo e, buduće očeve i buduće majke, da ih obrazujemo, da steknu širinu i ljepotu odgoja i obrazovanja, kako bi sutra, inša Allahu kao odgojene i obrazovane osobe bile sposobne da mogu sve to pozitivno prenositi na svoju djecu, da mogu na taj način sa Allahovom pomoći odgajati e, generacije koje će biti, e, inša Allahu ta'ala, uspješne, koje će e, značiti napredak i prosperitet za e, našu zajednicu i sredinu, za našu državu i naravno za sav ummet. Vrlo je bitno, evo u vremenu u kojem mi živimo, da shvatimo da su djeca prije svega dar koji nam uzvišeni Allah daje, jer to tako i uzvišen navodi. Jehebu li men u inathen, Allah daje kome hoće. A pazite ovo daje kao poklon, poklanja nije to da nešto što mi možemo dobiti. Koliko je osoba koje e, ne mogu nakon svih tretmana dobiti dijete. Dakle, Allah poklanja i daje kome hoće žensku djecu, kome hoće mušku djecu, kome hoće daje, kaže, i mušku i žensku, a koga hoće ostavlja bez poroda. Dakle, uzvišeni Allah i svoje mudrosti određuje ko će dobiti e, porod i kako i na koji način e, će i šta imati od poroda na ovom svijetu. Ali ono što je E, obaveza roditelja jeste e, kako uzvišeni Allah naređuje da čuvamo sebe i porodice svoje od vatre. A čuvat ćemo se na način ako e, prije svega odgajamo svoju djecu da budu samostalni i sposobni sutra da se suoče sa svim izazovima, jer neće roditelj vječno živjeti niti biti u prilici da stalno pomaže, podržava ili izvršava obaveze svoje djece, nego je značajno da E, roditelji osposobe svoju djecu da budu samostalni, sposobni da se bore kroz život, a to ćemo uraditi e, najbolje ako od malih nogu prije svega vodimo računa da kada nam Allah da taj poklon i kada dobijemo dijete, da mu proučimo ezan na desno i kamet na lijevo uho. Da mu e, izaberemo lijepo ime. Ne da biramo imena kao što su Eh, imena glumica i pjevača i glumaca i futbalera. Eh, nažalost, najčešće dakle, imena sa eh, negativnim značenjem ili koja uopšte nisu u okvirima islamske tradicije. Dakle, ako želimo da sutra imamo u svojoj djeci prijatelje i podršku i oslonac, Važno je da vodimo računa od prvog trenutka o svim detaljima i pojedinostima. Dakle, da izaberemo lijepo ime sa lijepim značenjem, da e, zakoljemo kurban i organizujemo akiku za svoju djecu, da ih odgajamo od malih nogu i da ih hranimo halal hranom, halal i metkom, da ne unosimo ono što je e, zabranjeno jer će se e, u konzumiranje harama reflektovati kasnije na, ponašanje, neminovno. E, jedan poučan primjer e, se navodi da je e, u jednoj sredini, u jednom gradu, čovjek u mješini nosao vodu i prodavao, jer u to doba u arapskom svijetu nije bilo vodovoda, nego je čovjek nosio na leđima mješinu sa vodom i prodavao i na taj način sebi obizvjeđivao opskrbu za život. Dok je on tako jednog dana hoda ulicom, e, dječice su oko njega trčala, igrala se i jedan od dječaka je uzeo iglu i njom probao, probao njegovu mješinu. Za tog čovjeka je to e, bila velika šteta jer kada se e, probije ta koža ili mješina ne može se lako zakrpiti i dakle, veliku štetu nanosi njegovom poslu i angažmanu kojim se taj čovjek bavi. I čovjek je raspitao se, saznao je ko su roditelji djeteta i otišao se njima požaliti. Čovjek nije odmah htio napasti dijete, istući ga i kazati ti si kriv, nego se izdvojio sa svojom ženom i kaže joj da li se sjećaš da smo nas dvoje išta pogriješili u svom životu prema Allahu uzvišenom, dok si ti nosila to dijete u stomaku, dakle dok si bila u drugom stanju ili nakon toga kada smo ga odgajali. E, žena u prvi mah nije mogla da se sjeti ničega, kaže ja ne sjećam se i tek onda se dosjeti jednog na izgled beznačajnog događaja ili detalja i kaže ja se sjećam da sam dok sam bila u drugom stanju sa našim sinom e, da sam e, išla u posjetu komšinici i plele smo dakle imala sam igle u rukama, ona mi je nudila nešto od, od voća i međutim ja sam se stidila i u momentu jednom, dok sam e, ostala sama u prostoriji, komšinica izašla, ja sam e, iskoristila tu priliku i naranđa koja je stajala na, na, dohvat ruke, uzela sam, e, ubola u, tu naranđu iglom i sjedila sebi soka iz te naranđe i vratila je nazad. Eto, kaže, odgovora na ponašanje e, našeg sina. Dakle, produkt grijeha koji si ti počinila u drugom stanju, dok si bila sa našim sinom, sad se reflektovao i odrazio na njegovom ponašanju tako da je on iglom probao mješinu e, tog e, čovjeka koji je napajao prolaznike ili stanovnike te ulice. Mislim da ovaj primjer bi trebao podobro nas da potakne na razmišljanje. Mi koji smo roditelji kako smo hranili i kako hranimo svoju djecu. E, mnogi savjetuju majke da ni pošto dok su u drugom stanju ne konzumiraju pogotovo alkohol, ali i duhan, cigarete, da vode računa o zdravoj ishrani. Sve to, naravno, ljekari savjetuju da bi e, plod bio zdravi, da bi se zdravo razvijao u fizičkom smislu. Međutim, u duhovnom smislu je dakle vrlo značajno da e, prije svega roditelj poštuje Allahove propise da bi nakon toga se to pozitivno reflektovalo i na našu djecu i na našu porodicu. Nadalje, važno je da djeci svojoj pomognemo i priuštimo da steknu e, dobro obrazovanje, jer prva naredba kuranska je bila ikra, uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Uči, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji poučava čovjeka onome što ne zna. E, I u ovom dijelu Halekal insane min alek e, uči e, u ime gospodara toga koji stvara, koji stvara čovjeka od zakvačka. Dakle, od, od prvog tog trenutka kada čovjek e, već postaje i dolazi na ovaj svijet, značajno je da shvatimo da su sve te etape vrlo bitne i kroz obrazovanje i odgoj s Allahovom pomoći, onda će i naša djeca, shvatajući važnost i vrijednost svoje uloge, ako Bog da sutra biti e, dobri e, prije svega unutar svoje porodice, poštovat će svoje roditelje, bit će im poslušni onome u čemu je poslušnost Allahu Đelešanuhu, e, bit će korisni članovi i zajednice u kojoj žive i u konačnici bit će korisni za cjelokupni ljudski rod. A to je i upravo intencija i e, poruka naše lijepe vjere dini Islama. Da kroz odgoj i obrazovanje imamo e, pametne, uspješne, odgojene, svestrane, mlade osobe, sposobne da se uhvate u koštac sa svim e, potrebama i dunjalučkim izazovima i da na taj način znaju gdje usmjeriti svoju snagu i kako se ponašati. E, ukoliko ispune roditelji svoju obavezu prema djeci, inša Allahu ta'ala i djeca će dobiti svoja prava i na taj način sutra e, će se smjenom generacija desiti oni, i dogoditi oni pozitivni pomaci, tako da ćemo imati i obrazovanije i odgojenije generacije nego što su one prethodne, računajući s tim dakle, da su oni stekli i iskustva e, i spoznaje svojih prethodnika, ali e, kada sve to ukomponuju i svoje iskustva i svoje spoznaje, to je onda e, napredak još jednu stepenicu i da ćemo i mi kao ljudski rod, inša Allahu ta'ala, ići naprijed. Mi vidimo, nažalost, danas da se u cijelom svijetu dešavaju određene e, negativne e, promjene da e, u mnogim zemljama još uvijek su u toku ratovi prolivanja krvi pohlepa ljudska i zloba i želja da preuzmu tuđe blagodati i ono što je Allah dao da potiču ljude na rat, na ubijstva, na zlodjela i da bi onda pravdali sve to što rade, onda kažu da e, oni to čine da bi preduhitrili drugu stranu koja bi to isto njima učinila. Ako želimo da imamo stabilnu situaciju na svijetu, ako želimo unutar naše države da imamo e, dobru poziciju, ako želimo unutar kuće da imamo mir i unutar ulice i unutar grada i sredine ili e, sela u kojem živimo, vrlo je značajno da povedemo računa da u odgoju svoje djece generacija koje dolaze ne napravimo velike propuste jer će se to kasnije negativno reflektovati na sve. mlade generacije su te koje e, nastoje da i daleko više uče e, kroz ponašanje starijih, jer ako roditelj želi odgojiti svoje dijete da ne laže, ne može kazati kad neko zove na, na telefon, sine javi se, ako budu mene tražili, reci babo nije kući. A kažeš kasnije djetetu, sine nemoj lagati. I onda su napravili e, jedan šaljivi spot, sada kaže babo telefon, reci kaže nije tu, babo ti kaže da on nije tu. <laughs> Subhanallah, kako će kazati ako već nije tu? Dakle, e, u šaljivom tonu, ali vrlo sa jakom porukom da dijete ne zna u početku lagati. Jer zato i kaže, babo ti kaže da nije tu. I onda se babo zgrozi šta je napravio. Dakle, da je napravio veliki propust, jer je e, e, njegova, e, njegov odnos ili ponašanje e, najsnažniji, najsnažniji se reflektuje na, na odgoj djece. Ako želimo, dakle, da podučimo svoju djecu da budu stabilni, E, da budu e, istinoljubivi, da budu radini, sve to mi trebamo pokazati svojim primjerom. Jer ukoliko e, roditelji budu lijep uzor i primjer svojoj djeci, onda će i oni, inša Allahu najviše se sjećati, a u stvari svi mi često spomenemo, ja kažem nosim iz svoje kuće to i to, da smo navikli na određene načine izvršavati određene obaveze, dakle kao navike koje smo stekli unutar svoje kuće. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje da podučavamo svoju djecu namazu od sedme godine. A e, udarite ih kaže od desete godine. Da, e, ako treba i primjenu sile da bi klanjali od desete godine. E, jedan islamski alim, naš savremeni, kaže u ovoj predaji poslanika, ali selam, možemo izvući jedan vrlo interesantan zaključak, a to je kada kaže podučavajte djecu na namazu od sedme godine, a udarite ih od desete. Znači, nije dozvoljeno i ne trebate udarati i primjenjivati silu nad svojom djecom sve do desete godine. Ni pošto, dakle, u metodama obrazovanja i odgoja ne upotrebljavati batinu, nego tek iza desete godine kada dijete postane već i fizički i psihički zrelije da zna E, posljedice kazne ili e, prisile da je to za njegovo dobro i da, da će onda e, taj dio odgojne metode pozitivno djelovati. A sve prije toga nipošto. Kada čitamo i vidimo kroz život poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je naš najljepši uzor, koji je učitelj svih učitelja, koji je odgajatelj svih odgajatelja, vidjet ćemo da je bio vrlo E, blag i samilostan prema djeci, da je e, prolazeći pored djece znao ih pomilovati po glavi u znak samilosti prema njima, da je znao se našaliti sa njima, da im je znao ukazati čast, da ih je podučavao na vrlo e, praktičan i lijep način, da je kroz ljubav koju je osjećao prema djeci najbolji trag i na kraju i utisak ostavljao na njih i sve su to detalji koji i nama danas trebaju biti pouka da E, ukoliko pravilno i pozitivno pristupimo e, svojoj djeci, svojim potomcima, da ćemo inša Allahu ta'ala e, onda i ostaviti trajno lijep utisak na njih i, i da će oni, ako Bog da, kroz takvu vrstu odgoja i obrazovanja sutra kroz život biti krajnje pozitivne ličnosti. U suprotnom, ako napravimo propuste, E, da će se to negativno reflektovati na sve nas. E, želim navesti ovdje jedan e, kratak primjer koji je isto tako bitan za naše razumijevanje situacije u kojoj se nalazimo i da pokušamo i mi malo mijenjati svoj odnos u skladu sa mogućnostima, naravno koliko nam to obaveze i uvjeti u kojima živimo dozvoljavaju. Jedan od interesantnih primjera jeste da roditelji koji dobiju djecu i fizički, dakle samo biološki, ih dobiju i nakon toga veći dio e, tereta odgoja i obrazovanja prepuste drugima, tako što ih predaju prije svega u vrtiće, pa nakon toga onda u škole u kojima imaju više, dne, e, satni dnevno boravak, da bi što manje roditelji provodili sa svojom djecom i da bi im djeca bila teret, e, desi se da nakon tog prvog poluvremena E, dođe do promjene situacije. Djeca odrastu i ojačaju, a roditelji ostare i oslabe, da bi onda i djeca uslijed nedostatka topline i ljubavi porodičnih odnosa lijepo izgrađenih upravo uradili ono što su i roditelji njima, da onda pošalju svoje roditelje u staračke domove i da ih prepuste tetama da se one brinu o njima, a ne da djeca e, vrše e, svoju ulogu i obavezu koju imaju prema roditeljima. E, sve je uzročno posljedično vezano. Zato e, propuste koje napravimo mi kao roditelji, vidjet ćemo ih na svojoj djeci. Svi mi naravno kao roditelji želimo da su nam djeca pametna, da su uspješna, da su obrazovana, da e, sutra imaju dobre poslove, da imaju lijepe i sretne i harmonične brakove, da imaju i oni, da dočekamo, da, da imaju i oni svoje fine potomke. Međutim, sve je to E, s jedne strane ljudska želja i, i potreba, ali s druge strane pitanje kako e, pristupiti ispravno i kako se odnositi e, prema svom djetetu da bi, inša Allahu ta'ala, sutra imali pozitivne rezultate. Ono što još na kraju želim posebno podvući jeste da Allah upućuje na pravi put koga on hoće i navodi nam za primjer kao pouku Nuha alaihi selam i njegovog sina kojeg je Nuh a.s. pozivao da se ukrca u lađu i da bude među vjernicima. Međutim, sin je odbio i rekao ja ću se skloniti na brdo i spasiti od talasa. Međutim, Allah je dao da naleti talas i da Nuhov sin bude potopljen sa ostalim e, neposlušnicima i nevjernicima. E, isto tako, dakle, roditelj se može maksimalno potruditi, ali da ne uspije u, u svom odgoju i da se nešto desi što je izvan granica naših mogućnosti ljudskih. Međutim, e, to ne znači da e, čovjek treba sebi uzimati za opravdanje da ako ga djeca ne slušaju, da ne analizira malo i da vidi da nije on negdje napravio propust. Isto tako, e, Ibrahim a.s. imao oca svoga, Azera, kojeg je pozivao da ostavi idolatriju, da ostavi robovanje kipovima i obožavanje kipova, a njegov otac je i pravio te kipove. Međutim, otac ga nije htio poslušati iako je Ibrahim a.s. imao sljedbenike, ali na drugoj strani, eto, njegov otac ga nije htio poslušati. E, od Luta a.s. žena nije htjela da postane vjernica. S druge strane, od faraona žena je bila vjernica, a živjela je u tako e, teškom ambijentu pod, e, u braku sa, sa ogromnim zulumčarem koji je naveden kao primjer e, zuluma nepravde koju je činio na, na ovom svijetu. Dakle, sve su ovo detalji interesantni naravno nama za razmišljanje i kao primjeri koje trebamo znati u životu, ali u svakom slučaju vrlo je bitno da mi kao roditelji učinimo sve što nam je Allah dao od sposobnosti, dakle da izaberemo lijepo ime za svoju djecu, da im proučimo jezani i kamet, da zakoljemo kurban, da ih odgajamo od malih nogu e, i privikavamo na izvršavanje obaveza prema Allahu, prema ljudima i prema samima sebi, da im e, obezvijedimo halal ishranu i obrazovanje koje će ih osposobiti za bavljenje eh, određenim ovosvjetskim poslovima koji će biti eh, razlogom sticanja njihove egzistencije na ovom svijetu i obezbiđivanja potreba dunjalučkih, ali sve to paralelno dakle da ide i odgoj i obrazovanje. Jer to su kao dva krila ptice da i odgoj i obrazovanje eh, slijede jedno drugo i onda ćemo imati inša utala, sposobne, uspješne generacije. Ja molim Allaha dragog da pomogne svim roditeljima koji imaju vrlo značajnu i odgovornu funkciju da je izvršena na najbolji mogući način. Molim Allaha da nam podari potomstvo koje će biti radost očiju naših i naravno e, radost i kako kaže poslanik sa selem e, ženite e, žene koje mogu rađati puno jer ja ću se ponositi vašom brojnošću na sudnjem danu. Ja molim Allaha da E, mi upravo budemo u skupini onih sa kojima će se ponositi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.